Egan bezala, atxalde untan eh, deituak ziren eh, deklaratzera eh, laborari batzu eta bastidako jendarmerian sustengu elkarretaratze bat ere bildu da, gurekin dugu Jean-Michel Bego, atxalde hona. Ba, atxalde hona. sindikatuko kide ere, ate azlea, orduan espikatzen alote daukuzu, zergatik deklaratzerat izan deituak ziren eguna. Ba hori segi da e, ekanian asia, da, aferra hori, e, familia hori atekipiak egiten dituzte, eh? e, guk e, gu laborarien eh? e, berri bat familia hartzen dituzte e, leku hortan ben e, atekipiak, eta erdiak arrazazaharakoak, e, atekriaxerak, familia hori bakarrik du arraza hori, eh? orda importanta da atxikitzea. Eta familia horrek eh, prima analizak egin dituztelaik laik eh, eh, atea mak eh, eh, lekean ezartzean, atxeman dituzte ez antikor. Antikor eran nahi du vaksinatia bezala dirzaila, eh, ateak. Ez dute ditasunik antikor bakarrik administrazioaren zat hori e, e, bitxida ez dute onartzen eta hil, nahi dituzte ate horiek. Eta duk e, hori ez dugu e, onartzen al, e, ate horiek hiltzen barin badida, guk e, berreun familia ez dute ate tipidik e, beren e, lanien Eta hori administrazioaren zat e, ez da jauze, ez dute jauze e, atseman horren zat. Hordian guk uh, ez dugu... Uh, Ez dugu utzi, eh? ahate, ahate amen horien hiltzea, Eta kainantiko iti, eh, gerla batean gira administrazioa ikila. Eta eh, administrazioa gainetik eh, ez dute onartu guk eh, ahate entxatu dira bi aldiz gure txetan ahate hiltzea uh, bi aldiz uh, joan dira jauze gabe, eta hori uh, trebeskan dute, eh? eta guai uh, ari dira, uh, ez dakit izo banz, eh? uh, da familia ren gainean, eh? Ekainetik goiti, ez da, ba, ez da haste bat, zerbait e, badute kontrola bat edo telefona aukaldi bat edo eh, analizak hori normala dira, eh, segitzeko ah, teoria. Eta beti, aste buziet bada gauza bat. Eta egun, egun preseski, eh, egun eh, aste ezkenean dira, aste, aste eh, agatzaldean, normalki, e, uh, aste, uh, agatzaldetan dute, latara eta familia igortzen bere ekipia eh, eh asteko egun kargatua da, mhm. kargatuena, eta justo egun behar zen eh, entzun, eh, ez da jauze berririk, ez dute jauze berririk erraiteko, mena justo hartzalde gutan, ukan, uzi ukan behar dute beren lana, eh, una diteko. Eta hortako dugu galdegin ditza, erraiteko aski dela, bai, eh, guk ez dugu gehiago onartuko lako gauza jandarmeriaren aintzinean, beraz, eh, bilduak ba. bastidan, bai. sustengatzeko uh, uh, lataiat familia, hor deklaratzera deituak izan baitziren, orduan, aipatu duzu, uh, azkenean uh, joan den primaderako aferaren segida da, hemen, uh, gripea zela eta, ahateak uh, hiltzea, beraz, galdegina izan zuen administrazioak, uh, zuek uh, LB sindikatuarekin horren uh, kontra, erabaki horren kontra, kontra borrokatu zinezten, eta eh, horren ondorioak dira, garaian erailak izan ez ziren ahate horiek uh, eh, azkenean? Ez da, norbanki, ez, da, bi ez dira lot, lotiak. Ados. Ena, administrazioa du, eh, guk uh, ekipiak hartzen ditugu lataia da familian. Eta la taille familia gurekin gurekin ziren eh erresistentzian ate hiltze itzi eh, horretaz, eh? Eta hori nahi dute pagarrazi, eh? eh? Lataia da familiari. Resistentzia hori, eh? Ate, eh, ez, a teoria. Mm. Zenta hor, uh, azkenan, zertarat deituak izan dira jendarmeriarat? mediarat? Ah, ez da jauze birririk, eh? Ez, dute jauze erran, zendako nahi ze, behar zuten erran, ez ez da jauze behitik uh, eh, kainetik uh, eh, Eta hor, aipatu duzu, astero bat zituztela kontrolak, presioak, eh, nola, bai. biz, nola bizitzen dute horien horiek? Ah, biziki gaizki, bai, uh, pizu, pizu da, hein? Uh, ek, berek uh, jasaiten duituzte gauzak, uh, eta ere ben klientek, eh? klient, klientak, eh, landeseko klientak, eta den, fendenak, eh, deiteak izan adida, erranez uh, ate horiek e, eri zirela, adekipiak ez hartu behar, horien eh, uh, klienta batzu galdu dituzte, bada animaliko presionia. Eta hori uh, DDP-ko, servizio sanitar pau ekoak, orgo uh, lehen dakaria du, ez du bate iesi uh, eh, ahate iltzea ez dezan pasa, eta hori nahi, nahi du uh, eh, pagarazi. Eh. Mm. Azkenan, zure ustez, edo zuen ustez, uh, espaitu liseritu zuen uh, erabakia joan den uh, primaderakoa eta mendekatzen ah, ba. ari direla, uste duzue? Bai. Ah, ba, hori da, eh? Ez da, sanitario mailan ez da problemari. Uh, horiek zero positibe dira, eh, eta zero positibe. Jaz, euh, jaz bat ziren euh, milaka milaka euh, ate amak ber, ber kasuan, eh, zero positibe ziren. Segitea izan ziren eh, analizekin amostegunez, eta sekulan ez da virus hori berriz jelgi. Mm. Adian, badakigu ez dela hor problemanik. Hori badute, hortan gelditzen dira, ez dute kanbiatu nahi beren eh, eh, pentsa moldea. Eh. Mm. Eta hor, orain, beraz, zer eskatzen dute, zer galdetzen dute uh, sanite? Ah, beti berkauza, ate horiek behartik dela denak hil, mm-hmm. etxaldea garbitu, eta uh, utxik uh, utzi egiten den urtea hartio. Mm Guretzat ez da posible hori, guk uh, ate gabe egonen gira hori ez da posible. Beraz, uh, orain beste borroka bat abiatzen da, e, zuentzat Abiatzen da, segitzen da, amena behar ba hor uh, bortizki, afen, uh, gorragoko duanen da. Zer, zer nahi du, segida, beste segida bat? Deia, an analizak, uh, uai erraiten dugu aski dela, eh? badu uai hiru helabete ateoriek bi amostegunez uh, eh, analizatia direla, sekulan eritasunik ez da izan, guai erraiten nugu aski dela, eta analiza horiek gelditzen ditugu, eta ez dugu, eh, voilà, e-, eta segitzuko dugu uh, gu lanien. Ados. Borrokak segitzen du, beraz, eh, hori uh, uh, azkenean uh, zuen uh, ideiekin segitzeko uh, prest agertzen ziste hor uh, azleak? Bai, ba, ba, problema hori, uh, hori ez da uh, etxe ekoizle tipien, tipietan uh, diten. Sistema industrialetan uh, da sortzen eta edatzen, Kamionekilan Guk, argunt beste mundu batean dira, guk eh, ez dugu uh, eh, jauze ikusteko, eh, problema horrek izan, eta gu gira gehienik onkitea hori ez da onartzenal. Eta hori da, um, gainetik uh, ezartzen gaituzte uh, de mesur biosekurite, industrial egina direna, eta gure, gure etxetan jauze du erran nahi, uh, inbertsio handioa galiten dute, ez dira posible egitea gure etxaldetik eta mm -hmm. ez dugu onartzena, horrean, uh, lartzen gira eta erraiten dugu aski, aski ez dugu eginen. Jean-Michel eh, Bero, erramezala elbe sindikatuko kidea eta horretaraziz, beraz eh, egun eh, bastidara deitua zirela, somat pertsona deklaratzerator? Familia da, eh, aitamak eta semea, mm -hmm. irudira. Ados, eta hor, beraz, mobilizatzen, segitzeko prest gurekin, beraz, Jean-Michel Bero, mileskerra? Ba, mileskerzuri.